Iskaichunka capítulo. Jesús pa causaremos hangmanta. Domingo punchauta Magdala yachta'yog María rirga, sepulturata manaruna y tapaytaraj. Paime ERIKURURJA sepultura tapasqan koromeja, suchurachisqa kasqanta. CHAIMI kaliparja Simón Pedro kasqanmanwan, Jesús pa DISIPOLON PA kasqanman. PAIKUNATAM nerja. Señor, tam Señortam sepulturang manta. manam yachanikuchum mayman churasjankutapas, nispa. Pedrom huknin disipulum pioan poltura sepultura eskainin kom jaco kalpailla. Pedro mantapas Apurautara huknin kaj kalpaspanmi puntata chayarorja sepulturaman. Kurkuykuspa mi, sabanas kunaja churasja kachkasja, Ichagam manam yaykurjachu. Simón pedruñatajme jepataña Chayaramuspan, y hay cororja sepulturaman. Paipas ricoicorjam, sabanascuna churarayajta. Ricorjatajme Jesuspa omanman la Kutilatapas. Chayga sapag laopiñan patarasja kachkasja. Chayna la opitagme kachkasja sabanaspas. Sepulturaman punta chayag polumpas. y hay cororjam. Chayme y chaykunata creerja. Manaragmi intindirhakucho Jesus pa kausarimu ng manta, Biblia panis kantaha. Inapting mi chay disipulong kunaha kutikurhako may mikas hangkumang. Magdala liaktayog Mariaman Jesus parikureikos hang manta. Maria ñatagmi wajasten jeparurja sipulturapa waktampi. pa kurkuykuspa hawaikurja sipulturapa ukunta. Chaypi merikururja, yurak pachayok iskay angel kunata. Paikunam ti Jesus pa kuerpon pa kasjampi. mikachkasga saunang laupi, ugning nyatak chaking laupi. Maria tanta jako. Señora, imanas hata wagachkangi nispa. Painyatak menerja. Señor neita aparushako. Chay mi mana yachanicho maimanchuras hankutapas. Nispa. Chaynata nispanmi muyurikuspan rikururja Jesusta, chaypi sayachkajta. Mariaga manam yacharjachu Jesús kasjanta. Jesús mitapurja. Señora, gata guajachkanki, pitata maskachkanki, nispan. María ñatagmi piensarja, huertacuidas kasjanta, minerja. Señor, ham aparuspaikeja, maipim churaramus haikita. chainapi apakaramunaipa nispa. Jesús ñatagme nerja, María, nispa. muyori kuspan, hebreo idioma penerja, rabone, nispa. chaiga yachachikoq ninanmi. Jesús minerja, amara hapiwaychu, manaraqmi Willamuyawawqiykunaman, richkanim taytay taytaypata, hamkunapapas taytaykichikpata, ñuqapa Diosniyman, hamkunapapas Diosnikichikman. Chaymi Magdala llaqtayuq María, Señor rikusqanmanta willamurqa disipulunkunaman, willamurqataqmi kikin Señorpa imakunam kunasqantapas. Disipulunkunaman Jesuspa rikurisqanmanta. Inachay punchaullam domingo tutaykukta, disipulunkuna huñuna kururjako punkuta wichhakuykuspa. Chaynataja rurarjako judiokunata manchakusqankuraykum. Jesús miyaykuruspa disipulunkunapa chawpinpis ayaykuspa nirja. Hawkallaya kaychik, nispa. Chaynata niykuspanmi, hawachikorja makinkunatawan waqtanta. Paykunañataqmi señorta hawaykuspanku kusikurjako huktawanmi Jesus nirqa, hawkallayakaychik. Imaynam taytay kachamuarqa, chaynam hamkunatapas kachaykichik, nispa. Chaynata niykuspanmi paykunaman pukuykurqa. Chaskichik chuya espirituta. Uchakuna pampachasqaykichikqa, ñam pampachasqaña. Mana pampachasqaykichikñataqmi hinakaqlla kachkan, nispa. Tomás man Jesús pa manta. Tomás me chunka eskainiyuqmanta huknin karga, milisuan sutichasga. Jesús amoptinga, paiga manam chaypichu Rico y disipulunkunam y Rikuykunuykum señorta, nispa. Tomás nyatag menerga. Mana rikusaqchu makinpi clavuspa de doita mana enasaqchu man, yaykusqanman, chaynataq ang mana llachpasaqchu waqtanpi en aspaham manam cresaqchu, nispa. de punchaumantam desipolonkuna musuqmanta uñunakurqaku wasipi. Tomaspas paikunawan kuskam kachkarja. Punku mi, Jesús Paikunapa Paykunapa chawpinpi nerja. nerqa. Aukayaya kaichi nispa. Inaspam tomastanerja. Tanerja. hinay en inaspa Hawaii makita. Makikita haywarimuspaya hinay Amanya Amaña paya kri. nispa. Nyatag menerja, Señor liay, Dios liay, nispa. Jesús menerja, Tomás, rikuiko aspaykiñam creeronki, maina kusisham Kanga manarikuachkaspan krij kunaja. Kay libroja imapaqmi qillqasqa kasqanmanta. Jesusqa merurarga, desipolun rurarqa, mana hawasqanta. Chaykunaqa manam chukachkan kachkan kay gelgarjani... ...Jesús ja Dios pachurin Cristo Crispa y Bairaiku uinei kauzaini uhkanaik itxikpah.